Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Այսօր ապրիլի 24-ն է։ Հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցը։ Մայրաքաղաքի բնակիչները գարնանային թարմ ծաղիկներով եկել էին հուշահամալիր, հարգելու Թուրքիա թաղանին զոհ դարձած 1.5 միլիոն հայերի հիշատակը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ մեծ ու փոքր եկել են հարգելու ցեղասպանության զոհերի անմահ հիշատակը, բայց այսօր հուշահամալիր եկած մարդկանց տրամադրությունն այլ էր, ավելի վճռական, ավելի պահանջատիրական։ Հայն այլևս ընկճված ու ճնշված չէ։ Այսօր նա աշխարհին ներկայանում է ոչ թե զոհի, այլ իր ճակատագրին տեր կանգնելու վճռականությամբ։ Ես հիմա պահել եմ պաստոր, որի վրա գրած է մենք ենք տերը մեր երկրի, եւ ոչ ոք չի կարող այս հանդեպ փորձի որևէ ոտնձգություն անի, եթե նոր նորից փորձեն, իհարկե կստանան իրենց պատիժը։ Ապրիլյան պատերազմը ցավոք թարմացրեց մեր վերքը, բայց կսկիցը ոչ թե նվնվոց առաջացրեց, այլ ապրելու, ոչ վերջ պայքարելու անշրջելի որոշում ու կամք մահ ոսոխին։ Քանի որ կան նմանություններ Թուրքի ծառագրի մեջ 2015 թվականի ցեղասպանությունը նրանք իրագործել են եւ այժմ փորձում են իրագործել նաեւ Արցախում, նրանք նույն ծառագրով են աշխատում։ Մեր կոչերը հողում ենք ոչ միայն ցեղասպանության, այլ նաեւ այս 5-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական վայրագությունների դեմ եւ մենք բոլորս պայքարելու ենք դրա համար եւ համոզված եմ, որ կկարողանանք հաղթանակ կրել, որովհետեւ պետք է Թուրքը պատժվի եւ իրանց վայրագությունները պետք է համապատասխան պատիժ կրեն։ Կարոյա պատերազմում մեր պահանջները ընդհանրապես չեն փոխվել։ Ընդհակառակը պահանջները ավելացել են։ Եվ մենք ավելի արդեն կոնկրետ պահանջների մեջ կոնկրետ ավելացել է հենց խաղ բնակչության վրա կատարած հանցագործությունները, ոչորագործությունները, եւ դրանց ճանաչումն ու դատապարտումը։ Ես կասեի ավելացած մեր հայ ժողովրդի ուժը, իսկ պահանջները միայն ռազմական։ Քանզի մենակ ռազմական ուղով կարելի է հաստատել խաղաղություն։ Նույն մարտական տրամադրությունն է նաեւ ավակ սերնդի մոտ թուրքի հարևանությամբ ապրելու համար հայը միայն մեկ բանաձև ունի։ Սա թուրքի ձեռագիրն է։ Ես չեմ կարծում, թե սա վերջին ոտնձգությունն է մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ես պայքարից բացի ուրիշ երկ չեմ տեսնում պայքարը պիտի շարունակվի այնքան մինչև որ այս Ղարաբաղը դառնա լիովին անկախ, հետո դրանից հետո խնդիրներ ունենք, մենք դրանով չենք ավարտում մեր գործը։ Չնչի մասի համար ենք առաջում պայքարում, բայց մեզ արաքսի ցենկով մի ամբողջ հայրենական Հայաստանն ենք։ Սա քաղաքակրթությունների պայքար է։ Մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք դիմակայելու, պայքարելու եւ հաղթելու։ Թուրքիան տիպիկ բռնապետական արևելյան երկիր է։ Իսկ Հայաստանը իմ կարծիքով Եվրոպայի արևելքում։ Եվ այդ տեսակետից հարթությունների, արժեքների պայքար է գնում։ Այսօր չպետք է հուսահատվել։ Պետք է իմանանք, որ ինչ էլ որ լինի, հաղթանակը մեր կողմն է լինելու, որևէտև հայը պայքարում է ոչ թե ինչ որ լծի, ինչ որ տարածքների դեմ հայը այսօր պայքարում է իր հողում ապրելու իրավունքի համար։ Դրանից բարձր արժեք չկա։ Զինվորը իր առաքելությունը լավ է կատարում այսօր, գերազանց է կատարում։ Դիվանագիտական ճանապարհում պետք է մենք էլ արձակողական դեպք բռնենք ավելի վճռական լինենք։ Միայն մի բան կցանկանայի՝ միասնություն, միասնություն ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ հուշահամալիրում տեղի ունեցավ հոգեհանգստի ու ոգեկոչման կարգ։ Ուղիղ մեկ տարի է ինչպես մեր եկեղեցին պաշտոնապես սրբացրեց։ Վերջապես սրբացրեց 2 միլիոն հայ նահատակներին, որոնք նահատակվեցին հավատքի, հայրենիքի եւ ազգության համար։ Մեկ տարի է ինչ այդ 2 միլիոն սրբերը բարեխոսում են, ներազդում են մեր վրա։ Չզարմանանք, որ այսօր մեր երիտասարդները ստանալով այդ մեծագույն 2 միլիոն սրբերի զորությունը մնացին կատարելապես անվախ մեր սահմաններում, որտեղ Թուրքը նորից կանենում էր ցեղասպանություն կատարել, որովհետև ցեղասպան ազգ է, այդպիսի ժողովուրդ է եւ մեր անելիք ընդմեկ։ Կանգնեցնել, չեզոքացնել որևէ մեկի ցեղասպանությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն իր ուղերձում կարևորեց ոչրագործությունների դատապարտումը հետագայում դրանց կրկնումը կանխելու համար։ Որքան էլ տարօրինակ պետք է հնչի, բարձում է որ 101 տարին երևի քիչ է մարդկության համար հասկանալու այն գլոբալ սպառնալիքները եւ մարտահրավերները, որոնք կան եւ այսօր էլ գործում են իդեմս ցեղասպանության եւ մարգության դեմ տարբեր հանցագործությունների։ Եվ այս առումով կարծում եմ մեր ժողովուրդը շատ լուրջ ուղերձ ունի համայն մարդկությանը, որ իր օրինակը նաեւ ապացույցն է այն պայքարի, այն դիմակայության, որ համայն մարդկությունը պետք է այսօր կարողանա միավորվել եւ միավորվել նաեւ իր խոսքը ասելով հայոց ցեղասպանությունը դատապարտելու միջոցով, որովհետև ապացուցում է որ այդ անպատժելիությունը եւ անտարբերությունը փաստորեն ոչ միայն խրախուս խոսում են Թուրքիային նորանոր հանցագործություններ կատարելու, այլև թուրքական պետությունը այսօր հովանավորում եւ քաջալերում է իր իսկ կողմից ստեղծված մեկ այլ բարբարոսական պետության, ավեկչական պետության, իդեմս Ադրբեջանի, որը հարավային Կովկասում այսօր դարձել է լուրջ սպառնալիք խաղացան եւ կայունության համար։ Եվ կարծում եմ այսօրվա մեր հիմնական հետևությունը, այսօրվա մեր ուղերձը աշխարհին պետք է լինի այն, որ այսօր Արցախը կանգնած է այդ նույն դիմակայության առաջին գծում եւ կարծում եմ այսօրվա նաև այդ միավորումը Արցախի շուրջ առաջին հերթին իհարկե հայկական բոլոր կենտրոնների կողմից, Հայաստանի, Սփյուռքի կողմից դա առաջին լուրջ ազդանշանն է, որ միայն միասնության, միայն միավորվելով մենք կարող ենք հաղթահարել այդ կարգի մարտահրավերը։ Այսուհետ էլ 101 տարի անց մենք պետք է կարողանանք, ինչպես քիչ առաջ Արցախի թեմի առաջնորդն է ասում, արդեն ուրիշ գուցե տրամադրությամբ մեր նահատակված հայրենիների որպես սրբեր նրանց նաև քաջալերանք ստանալով, նրանց նաև օրնություն ունենալով գնալով շարունակել մեր պայքարը, նաև մեր ավանդը բերելով մարդկության համար ծանրագույն հանցագործությունները դիմակայելու այս կարևոր առաքելության մեջ։ Յուլիա Վանյան այսօր Հայոց ցեղասպանության ողեկոչման արարողություններ են տեղի ունեցել նաև հանրապետության շրջաններում։ Հերրախոսակապով Շահումյանից հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Այսօր ապրիլի 24-ին Խարվաճառում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին։ Միջոցառման մասնակիցները Խարվաճառի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտները, ուսուցիչները, Խարվաճառի բնակիչներ հայոց երագույնը པարզած երթով շարժվեցին դեպի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքար, այնտեղ ծաղիկներ զետեղեցին։ Ելույթով հանդես եկավ Խարվաճառի միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցիչ Դավիթ Եղիազարյանը։ Նա խոսեց օրվա խորհրդից, պատմական ակնարկ կատարեց 1 դար առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Այսօր մենք խոնարհվում ենք առաջին աշխարհամարտի տարիներին, դրան նախորդած եւ հաջորդած տարիներին Օսմանյան կայսրության տարածքում հետևողականորեն ոչնչացված եւ բռնագաղթեցված բոլոր հայերի հիշատակի արժեվ։ Մարդկության դեմ այդ կարշելի եւ աննախադեպ հանցագործությունը ժամանակին չստացավ արժանի արձագանք, մասամբ պատերազմական խառնաշփոթի, մասամբ դրա ամբողջական ծավալների անտեղյակության պատճառով։ Թեև հայերի ցեղասպանության համար մեղավոր Օսմանյան նախարարները ռազմական դատարանի կողմից դատապարտվեցին մահվան, սակայն նրանց չխոչընդոտեցին լքել երկիրը եւ խուսափել մահապատժից։ Հենց դա հետագայում ողջևորեց Ադոլֆ Հիտլերին, ով երկրորդ աշխարհամարտը սկսելուց մեկ շաբաթ առաջ կոչ արեց բնաջնջել լեհերին իր խոսքն ավարտելով, ով է այսօր հիշում հայերի ոչնչացման մասին հարցով։ Սակայն թուրք նախարարները չմնացին անպատիժ, նրանց հասավ Նեմեսիսի սուրը, նշեց Դավիթ Երհազարյանը։ Նա աշակերտներին ներկայացրեց պայքարի ու հայրենիքը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Պատմության ուսուցիչն ընդգծեց. հաղթել Գազանին հնարավոր է միայն մարդ մնալով հայրենիքը շնացնելով, գիտությունը զարգացնելով, տնտեսությունն ամրացնելով ու նորը ստեղծելով, չմոռանալով անցյալը եւ կերտելով ապագան ամեն մի նոր հարսանիք, ամեն մի նոր հայի ծնունդ, հայ ամեն մի նոր հաղթանակ եւ ձեռքբերում, ամեն մի նոր կառուցված տուն ու տնկված ծառ։ Սա է մեր պատասխանը մեծ երերնին, ամփոփ է ցեկուցողը։ Ելույթից հետո միջոցառման մասնակիցները մոմեր վառեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարի եւ հուշակոթողի մոտ։ Նշենք, որ խաչքարը տեղադրվել է անցյալ տարի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին Այն տեղադրվել է Շահումյանի շրջանի բոլոր բնակիչների համատեղ ուժերով։ Հուշակոթողը տեղադրվել է մի քանի տարի առաջ, հեղինակը Գագիկ Անտոնյանն է Վարդենիս քաղաքից։ Իսկ այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Այսօր ապրիլի 24-ին հայոց մեծ եղերնի 101 ամյակի արթիվ Քաշաթաղի շրջենտրոն Բերձորում եւ այլ բնակավայրերում տեղ ունեցան սրբադասված անմեղ զոհերի եւ վերջին օրերին տեղ ունեցած քարամյա մարտերի, դրանից հետո մարտիրոսված քաջորդիների ողքեքոշման արարողություններ։ Հիմնական միջոցառումը կայացավ Բեզորի Սրբամբարձման եկեղեցու բակում, որտեղ էին շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, ուժային ու այլ կառույցների ղեկավարներ, աշխատակիցներ, դպրոցականներ, ուսուցիչներ, Բեզորի ու մոտակա համայնքների բնակիչներ։ Այսօր շատ քաշաթաղի տղաներ գտնվում են առաջնագծում, որ եւս մեկ ցեղասպանություն իրականանա։ Նրանց ворցիները, զավակները, հարազատները այստեղ էին, ում էին վառում, որ խաղաղություն իր աշխարհին, որ իրենց հարազատները ցնկանան փորձանք։ Ինչ սուրբ համբարձման եկեղեցու մոտ ասնելը Երդորի Վահան Զապիկյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի բակում ներկա եղած Վահան Զապիկյանի անվան պուրակում տեղի ունեցած ցերեկույթին որտեղ դպրոցի ցաները տատապարտելով 101 տարի առաջ կայացած ողբերգությունը խոսեցին օրերյա հերոսների մասին, ովքեր իրենց կյանքի գնով անառիկ ծաղեցին այրենի սահմանը։ Սուրբ համբարձման բակում, որտեղ արդեն 11 տարի ինչ կանգուն է մեծ Եղեռնի նվիրված խաչքար ուշակոթողը, երկու շարքով կանգնել էին Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միջան պատանի երկրապահ ակումբի կորիցի մասնաճյուղի ներկայացուցիչները եւ Բերդորցի դպրոցականներ։ Ներկաները շեր վարչակազմի ղեկավարի հետ ծավիկներ խոնարեցին ուշակոթողի մոտ։ Արգեցին միլիոնավոր զոհերի իշտակը Այնուհետև ելույթ ունեցան Բերձորի Վահան Թեթեյան անվան թիմմեյք միջնակարգ դպրոցի ցաները հոգեկոչում սկսելով Բլեյաման երկով։ Ընթերցեցին հայ մեծերի բանաստեղծություններից նվիրված հայոց մեծ եղերնին։ Հատապարտումը եւ ոգեկոչման խոսք ասացին ուսուցիչները, աշակերտները։ Ոգեկոչման արարողությունից հետո ներկաները բազում օմեր վառեցին՝ ի հիշատակ նահատակների եւ ի զորություն հայ զինվորին, ով այսօր անառիկ է պահում հայրենի տան սահմանը։ Արժանի պատասխանը տալիս ճշնամուն եւ Տեր է հայրենիքին, պաշտպան մեր երեխաներին ու մայրերին։ Շրջապատական աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության արտերի բաժնի կազմակերպմամբ դպրոցականները բազում մոմերով եկեղեցում Սուրբ Խորանի տակ խորհրդանշական 1915 թիվը գրեցին եւ հայտարարեցին, որ պահանջատեր են ու չեն մոռացել 101 տարի առաջ տեղ ունեցած ողբերգությունը եւ դեր են հայոց երկրին, որ պատրաստ են պաշտպանելու հայրենի սահմանը թեկուզ իրենց փոքրիկ քաթիկներով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Մայրաքաղաքի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրել Մեծ Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Մեր հակառակորդը չի փոխվել, սակայն փոխվել է մեր ժողովուրդը։ Այս մասին ասված է ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա արդիվ արված ուղերձում։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի հայրենակիցներ, Այսօր Արցախի ժողովուրդը համայն հայության հետ միասին ողեկոչում է հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը։ 101 տարի առաջ քաղաքագիրտ աշխարի աչքի արչև թուրքական յաթաղանի զոհ դարձավ 1.5 միլիոն հայ, ծերեր, երեխաներ, կանայք։ Մի ոչ ժողովուրդ զրկվեց հրինիքից, սեփական հող ու ջուրից եւ բռնեց գաղթի ճամփան սփռվելով աշխարհով մեկ։ Ցավոք ցեղասպանության փորձեր են կատարվում նաև մեր օրերում, եւ եթե ժամանակին մեծ եղերնը ճանաչվեր ու դատապարտվեր միջազգային հանրության կողմից, չէին լինի միլիոնավոր նոր անմեղ զոհեր աշխարի տարբեր ծայրերում թե 1915-ի այն ողբերգական օրերին եւ թե այսօր, երբ հայ ժողովուրդը պայքարում է հանուն ազատ ու անկախ ապրելու իր իրավունքի, հանուն հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման, մենք զգացել եւ զգում ենք տարբեր երկրների աշխարի բազմաթիվ մարդկանց աճակցությունը, նրանց, ում համար արդարությունը, մարդասիրությունը, համամարտկային արժեքների պաշտպանությունը վեր են ամեն ինչից։ Մենք շնորհակալ ու երախտապարտ ենք հայ ժողովրդի բոլոր բարեկամներին։ Մեր հակարակորտը չի փոխվել, սակայն փոխվել է մեր ժողովուրդը։ Այսօր հայը աշխարհին է ներկայանում հայկական երկու հանրապետություններով՝ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք կուր երամիասնությամբ եւ իր պատմական հողում ապրելու ու արարելու անսասան վճռականությամբ։ Այս ապրիլյան օրերին աշխարհասփյուր հայությունը կրկին ոտքի կանգնեց մեկ մարդու պես եւ ապացուցեց աշխարհին, որ իր հայրենիքն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու համար պատրաստ է եւ կանի ամեն ինչ, կանի իր քաջ ворթիներով եւ հերոսական բանակով, իր միասնականությամբ ու անպարտելի ոգով։ Ասված է ԼՂ նախագահի ուղերձում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը այսօր առավոտյան այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել 1915 թվականի մեծ եղերնի զոհերի հիշատակին։ Նախագահը ցաղկեպսակ է դրել հուշահամալիրին։ Պետության ղեկավարին ուղեկցել են Շարլ Ազնավուրը, աշխարհահռչակ դերասան Ջորջ Քլունին, Ավրորա մրցանակաբաշխության մասնակիցները, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Ջորջ Քլունին ծաղիկներ է դրել Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մայր հայր մերից հետո նաև սկո աղոտք է ընթերցել ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Երեք Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել ջահերտ եւ մոմավարություն հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ջահերթի մասնակիցները դատապարտող պաստառներով հայ զինվորը կանխեց նոր ցեղասպանությունը, Թուրքը մարդասպան է ազերին ոչրագործ։ Ճանաչում, հատուցում, վանկարկելով շարժվել են դեպի Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր, որտեղ անցկացվել է ողեկոչման եւ հիշատակի արարողություն։ Հուշահամալիրում ջահերթի մասնակիցները վառվող մոմերով պատկերել են հիշում եմ եւ պահանջում հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Այնուհետև վառվող մոմեր են դրվել հայոց ցեղասպանության զանգակատուն հուշակոթողի պատվանդանին։ Մոմավառությունից հետո ջահերթի մասնակիցները հրապարակել են Թուրքիայի կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը եւ Ադրբեջանի ապրիլյան ռազմագործողությունները դատապարտող հայտարարություն, կոչանելով միջազգային կառույցներին դատապարտել այդ երկրների գործողությունները։ Այնուհետև երիտասարդները վառել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պետական դրոշները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլի 23-ի կեսօրից Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում սկսված հակարակորթի հրետանային նախահարձակ ակտիվությունը շարունակվել է նաև ապրիլի լույս 24-ի գիշերը։ Նշված ժամանակահատվածում շփման գծի հյուսիս-արևելյան Մարտակերտ եւ հյուսիսային Թալիշ ուղություններով ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից 60 16 արկ 82-99 արկ միլիմետրանոց ականանետերից 122 միլիմետրանոց D30 դե Haubits տիպի հրանոթներից 19 արկ եւ TR 107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներից արմատներից 25 արկ ինտենսիվ կրակ է վարել պաշտպանության բանակի դիրքապահների ուղությամբ։ Հատկանշական է, որ հակառակորդը իր նախահարձակորցողությունների թիրախ է ընտրել ոչ միայն մարտական դիրքերը, այլև մատաղից բնակավայրը։ D30 դե տիպի հրանոթից արձակված մեկ արկ ընկել է գյուղի տարածքը։ Բարեբախտաբար կորուստ չի եղել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները անցել են զինված դիմակայության պայմաններում իրավիճակի կայունացման ուղղված եւ հակառակորդ կողմի զսպման գործողությունների։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած վերոնիշալ նախահարձակ գործողությունները մեկ անգամ եւս փաստում են, որ Հակառակորդը շարունակում է բացահայտ կերպով խախտել սույն թվականի ապրիլի 5-ից կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը եւ նպատակաուղված սրել իրավիճակը առաջնային գծում։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, նույն օրը ժամը 15-ի սահմաններում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային Թալիշ ուղությամբ հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից հրազենային ցաներ վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 1994 թվականի ծնված Հայկ Վազգենի Մինասյանը։ Նույն օրը ժամը 15:55-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում շփման գծի հյուսիս-արևելյան Մարտակերտ, արևելյան Ասկերան եւ հյուսիսային Թալիշ ուղություններով ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի ականանետերից ինտենսիվորեն արկակոծել է պաշտպանության բանակի մարտական հենակետերը։ Կիրառվել են 60 14 արկ եւ 82 99 արկ միլիմետրանոց ականանետեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու եւ առաջնագծում տիրող իրադրությունը կայունացնելու համար դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների։ Այս պահի դրությամբ շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է։ Այսօր ադրբեջանական ռոպագանդան հնվելով սեփական երկրի պաշտպանական գերատեսչության աղբյուրի վրա հաղորդագրություն է տարածել, թե իբր ապրիլի 24-ի գիշերը հայկական տանկերը մոտեցել են դիրքերին եւ կրակ բացել, իսկ այնուհետև կենթանի ուժի օկնությամբ կատարել հարձակման փորձ։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքում է ադրբեջանական ռոպագանդայի երևակայության արգասիկ հանդիսացող տեղեկատվությունը, դա համարելով ոչ այլ ինչ, քան սեփական նախահարձակ գործողությունները սքողելու հերթական քարոշչական հնարք։ Պաշտպանության բանակը ի տարբերություն հակառակորդի հարգելով ապրիլի 5-ին կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը, այս ընթացքում ոչ միայն ձեռնպահ է մնացել իրավիճակը ապակայունացնող որևէ նախահարձակ գործողությունից, այլ առավել եւս առաջնային գծում զրահատեխնիկայի կամ զորքերի տեղաշարժ կատարելուց։ Ինչ վերաբերում է հայկական մեկ տանկի ոչուչացման եւ դրա ազնագազմի զոհվելու մասին ադրբեջանական կողմի տարածած ապատեղեկատվությանը, ապա դա ընդունեք որպես հակառակորդի քարոշչական մուղամի հերթական ելևեջ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին ապրիլի 19-ին անց են կացրել խորհրդակցություն ԼՂ օրեսդիր գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են վերջին օրերին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով մեր հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել այս ցաներ օրերին մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի աջակցությունը Արցախին եւ համայն հայության համախմբումն ու միասնականությունը, այն համարելով մեր բոլոր հաղթանակների հիմնական գրավականներից մեկը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ապրիլի 21-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են բանակի կենսագործունեությունը եւ պետական մարմինների կողմից այդ ոլորտում օպերատիվ լուծում պահանջող խնդիրների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Զեկույցներով հանդես են եկել բանակի բարձրագույն հրամկազմի ներկայացուցիչները եւ համապատասխան մարմինների ղեկավարները։ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Ապրիլի 21-ին տեղի է ունեցել 6-րդ գումարման լղը ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Նիստի մեկնարկին խորհրդարանի ղեկավարի առաջարկությամբ ներկաները 1 րոպե լրությամբ հարգել են ապրիլին զոհված բոլոր քաջազունների եւ խաղաղ բնակիչների հիշատակը։ Խորը կրկիծով ենք ընդունել հայերենիքի պաշտպանության համար զինծառայողների զոհվելու եւ քաղաքացիական անձանց սպանվելու լուրերը։ Հայերենիք ազատագրած մարտիկների զավակները կասկածի նշուլ չթողեցին երկրի անկախությունն ու ազատությունը կենքի գնով պաշտպանելու իրենց վճռականության մեջ։ մեջ նշել է ազգային ժողովի նախագահը։ Այնուհետև Աշոտ Ղուլյանը անդրադարձել է մարտ-ապրիլ ամիսներին խորհրդարանի կատարած աշխատանքներին, ինչպես նաև միջազգային խորհրդարանական հարտակներում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության աննախադեպ սրացման հետ կապված քննարկումներին։ Նույն օրը Աշոտ Ուղուլյանը ընդունել է Հունաստանի համապոնտական դաշնության պատվիրակությանը կառույցի ղեկավար Խրիստոս Դիմիտրիոս Տոպալիդիսի գլխավորությամբ։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի նախագահը կարևորել է հայ եւ հույն ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամությունը, նշելով, որ միևնույն պատմական ընդհանուր անցյալը եւ մշակութային հարուստ ավանդույթները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում ապագա համատեղ ծրագրերի իրականացման համար։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ապրիլի 22-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջաններ եւ տեղերում անցկացրել յենթակառուցվածքների վերականգնման եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներին նվիրված խորհրդակցություններ։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը Ասկերյանի եւ Մարտակերտի շրջանային վարչակազմերում գյուղվոլորտի պատասխանատուների հետ քննարկել է գանանացան մշակաբույսերի ցանքսի եւ հացատիկային դաշտերում հակահերդային համապատասխան աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար արկա են անհրաժեշտ պայմանները եւ պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում կառավարության կողմից շարունակվելու է արտոնությունների տրամադրումը հողամշակներին։ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է նաև Մատաղիսի բնակիչներին եւ վստահեցրել, որ կառավարության կողմից սեղմ ժամանակահատվածում վերականգնելու են նրանց գրած նյութական բոլոր վնասները։ Վարչապետը նշել է, որ ի հեճուկս թշնամու մտաղիսում շարունակվելու են ներդրումներ կատարվել եւ կոչ արել բնակիչներին վերադառնալ բնականոն աշխույժ կյանքի։ Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 22-ին Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ բարձաբանել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերից որ մեկն է մերժել Կազանի փաստաթուղթը։ Անդրադառնալով փաստաթղթի հարցում կողմերի դիրքորոշմանը Լավրովը ասաց. «Որպես անմիջական մասնակից կասեմ, Հայաստանը փաստաթուղթը չի մերժում»։ Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը իր հերթին հավելեց, որ Ադրբեջանն է, որ մերժել է փաստաթուղթը։ Ադրբեջանը արեց դա ոչ միայն Կազանում, այլ նաև դրանից առաջ Սոչիում, իսկ դրանից առաջ Մոսկվայում, Աստրախանում, Սանկտ-Պետերբուրգում եւ 10 տարի առաջ Փարիզում, նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգոց նախարարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցի ուղերձը այն է, որ քանի դեռ կրակում են Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ ու կա կրակելու վտանգ, չի կարող լինել նորմալ բանակցային գործընթաց։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ձեռնարկել հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման գործողություններ։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Լավրովը ասաց, որ ոչ միայն համանախագահների մակարդակով, այլ դիմելու են Գերմանիային ՀՀԿ գործող նախագահությանը, որ เป զի այդ մեխանիզմերի ներդրումը լինի, ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարարը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղունների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 11, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի շաբաթվա ամփոփ թողարկումն ավարտվեց։